нашите ръце, така и ги облагословяме и викаме, Господи, сбори ни ова вече преко Твоето Слово, преко Твоя служител, преко Гякон, Зоран, Спасов, спасувай ги душите, Господи, они ще не са спасени, ако има тук такви, а они ще са спасени. Изпълни ги со надежда, ще имаш и ова вечер да е оградеш от сърцата, да ги поддигнеш духовете наши, за да чекорим и да летаме во името на Исус за Тебе. Знаеки у кой Бог веруваме, на кой се надяваме и на шо е утемелена нашата вера. Слава нека е на Тебе, Отче Син и Душ Свети. Амин. Хвала. Амин. Амин. Алелуя. Добър вечер. Ай, на български ли е това? Божи благослов. Како сме? Добро. И живи и здрави. Силни. Така сега да славяме, си разместувам, пееме за силата Божия. Дали сме ние свестни колкава сила имаме на разполагане. Та истата сила, истата сила ще го възкръсна Исус от мъртвите. На нас ни е на разполагание. Тая сила ще го възкреста Исус ни я е даде и на нас, Амин. като християни, како вистински поклоници от дух и в истина. Браки и сестри, що се кланяме от дух и в истина, що веруваме у семъкния Господ Исус Христос. Можем ли да замислиме каква сила имаме? Со тази сила можем да победуваме. Оти тази сила се дава на победниците. Кой е избрал да биде победник, тя има тази сила. Ама ние само трябва да се отлучиме да дойдем. От Исус повикува. Исус повикува. И сме повикани. Ама много малко довагат към Него. Много малко довагат към Него с истински мотив. Много малко довагат луѓе што тражат од Господ. Што тражат. Ние довагаме ли кај Господ? Тражиме. Кој тражи, Кенайде. најде. Кой трупа? Ти му се отворя. Що отражи? То е темата. Що тражиме ние от Господ? А па що сака Господ от нас? Що тражиме от Господ? А що Господ сака от нас? Две точки са. Всяки читаме от Евангелие от Йован. 6 глава 24 до 27. И кога народът виде дека там, ги нема ни Исус, ни неговите ученици, Влегла во корабите и пристигнаа во Капернаум, за да го барат Исуса. Влегла, дојдеа да го барат Исус. Многу души, 5000 души само мажи беа наранети. Плюс жени и деца. Беа наранети, нахранети. И вика, кога го најдоа на другата страна на морето, му рекла? Рави, кога дојде тука? Во одговор Исус им рече, Вистина, вистина ви велам. Ме барате, не за това, што ги видовте чудните знаци, туку дека ги јадевте лебовите и се наситивте. Работете не за храна што се расипува, но за храна што останува за вечен живот, а што ќе ви ја даде човечкиот син, зашто Бог, таткото го потврди него за тоа. И да толпата пак го Исус най-вероятно Павел гладнеле. Нокта мине, доаѓа другия ден и луѓето го тражат Исус. Исус го нема. И си викат, дека е сега? Дека уйде? Кракорат тревата, гладни. Треба да се јаде. Не може никой да издржи без јадење. Дека си Господи, дека иде? Немате! От какво го нагледа, вика. Паволе да Господ е милостив. Бог е милост. Бог е любов. Он не бега от нас. Ние бегаме от Него. Ние се тръгаме от Него. Он никой ще има се тръгне. Он е верен и достоен. И секој ще не држи Неговите раци. И секој ще бидеме под Неговата защита. Ама до нас зависи. Дали ние ќе се тръгнеме? До нас зависи. И кога ќе ни дойде пазорта, зорта, пак ќе дојдеме да го тражиме. Кога ќе се најадеме, пак ќе се тргнеме. Не е тоа поентата. Не е поентата. Поентата е да дојдеме кај Исус и да останеме у Неговото присуство. Да останеме у Неговото присуство. Тоа го сакавам. От и после кога ни е тежко, ние го, не го обкривуваме. Господи. Викаме, Господе, защо тоа се случи? Господе, защо бодуваме? Господи, защо несвеки? Господи, защо болести? Господи, защо За това што се тргаме од Него. За Затоа што сите си одиме по нашите патишта. Ама Бог е любов, Бог е милостив. Он па ги прима. И кажува тука много баба работа. Много баба. Защо ние довадиме Господи? И аз дойдех и Господ, за да бидам изцелен. Искрено кажу, беше болен от пареза, фасиализ, млад човек, с изстрането лице, нямаше дека да одам. Болен. И доваѓам ке Господ, за да бидам изцелен. Много луги дојдеа кај Господ да ги изцели. И там пишува на много места в Евангелията, дека сите ги изцели. Кој дојде Христос, сите ги изцели. Що сака да ни каже за това? Денеска много християни имат, що са болни. Да. И коленото ме боле. И имам проблеми. Ама го сакам Господ. Он сака да ни каже дека Царството небесно е тука на земята. Он е цар. И ни кажува дека сите што ќе влезат у Царството небесно ќе бидат исцелени. У Царството небесно нема да има болни. Нема да има болни. Нема да има солзи. Нема да има болки. Нема да има маки. Нема да има неволи. Царството небесно е любов. Царството небесно е праведност. Царството небесно е вистина. Вистината е дека ние ќе бидем изцелени за Царството небесно. Овие маки и неволи, овие болести ставаш, ќе минат. И сто години да живееме. Ќе отидете од ама ние го имаме царството. Затоа дойде аз да бидам изцелен. Господ ми изцели. Мое беше. Мое, мой личен избор беше дали ќе останам јас со него или ќе се тргнам. Знаете колко биле лепрозни? Десет биле лепрозни. Сите ги изцели. Мама ги знаеше срцата на луѓето. И ден днес ги знае сърцата на луѓето Господ. Знаеш дека няма да се вратат. Знаеш ли дека няма да се вратат? Знаеш ли дека Юда е предавникот? Ама Бог е любов, дава шанса до край. Дава шанса до край. Нема да наставе сираци. Нема да бидеме понижени од Него. Нема да бидеме утепани од Него. Нема да бидеме оговарани од Него. Нема да бидеме понижени од Него. Он ке не подигне. Он не подига. От и Он е Бог, Он е цар, Он е господар, Он е Создател И Он не сака како Негови създания. Дойде, изцели ме. Я отлучи. Господи, и аз ке те следам. Изборът е мой. секој дневен избор имаме баля, кој ке станеме. Когото ние ке следеме. И зашо ке го следеме. Имаме мотиви. аз дойде со мотив да бидем изцелен. Господ ми изцели, от е милостив. Не рече, сам си ти крив, що пиеше за то, то ти е то. Не ми го рече това. Не ми рече, ако ти е, когато ти ви казва да не пиеш, ти пиеше, е сега страдай. Господ не е таков. Бог е любов. Бог е милост. И Он изцелува. Сите ги изцели. Сите ги изцели. Десетте ги изцели. Само един, еден постов се върна и дойде у Неговото присутство. У Неговото присутство. Сборам за Неговото присутство. Ние добиваме, ако сме у Неговото присутство. Нема да добиеме, шо и да молиме, тражиме, ако не сме у Неговото присутство. Тоа е факт. Ние можем да се утепаме молейки, можем да тражиме било шо, се, со, исправно се, ама ако не сме у Неговото присутство, нема шанси да добиеме. Нема шанси. Да не се лажеме. Кое е у Неговото присутство? traže и добива. Оти вика, се шо ке побарат у мое име, кај таткото ке ви биде. Така да, доваѓам, јас сум исцелен. Они беа исцелени. Зашо е на друго? Да бидат нахранети. Глад. Луѓето денеска треба да јадат, за да работат треба да јадат. Има една стара изрека, вика, а, празна вреќа не, не се свива. И не стоја. И не стоја. И не може. Не стоя. Е, пуната не се свива. Да, не се свива. Значи, за човек да работи, мора да яде. За човек да печали за фамилията, мора да яде. Телото за да обстане, мора да яде. Трябва му храна. Идеме кай Господ. И он ни вика. Не работи за храна, що пропаѓа. Тук работи за храна, що ти дава вече живот. Храната, що е за дух, ни дава вечен живот. Духовната храна е Библията. Читайки всекодневно, ние се храним и стануваме силни. Ако не читаме, ние сме слаби. Ако не се молиме, у Неговото присутство, ние сме слаби. Ако сме гладни, идеме и ядеме. Колко сме ние гладни за Господ? Колко не Сабале ако станеме, сакаме одма да ја земеме Библијата. Колку тоа ние ако кога станеме право, сакаме Господи, фала ти за овај ден, фала ти за светлината што ни ја даваш, Господи, фала ти за тоа што ќе ми дадеш сила денеска да работам. Господи, фала ти за тоа што ќе ми дадеш сила да одам. Колко сме тоа ние гладни за Божието слово. Имаме ли глад за Божието слово? Трчаме ли нека Исус за да си го нахранеме телото, и после пак се тръгнеме, или тръчваме на Христос да си го нахраняме Духа, ще ни даде вечен живот. Трябва да разбереме, кой оди по телото, жне е смърт. Кой оди по духо, жне е живот вечен. Избор е наш. От и Господ Тубало кажа, не само от лепки живее човеко, тук от всеки сбор ще излева от Божията уста. Той е живот. Той е вечният живот. Ние можеме да се отепаме с ако не бъдем по духо, све е джаве. То е само една лекция, само лекции, лекции, предавания. Знаете, има свещени лица, служители на Господ, които държат прекрасни проповеди, прекрасни служби, прекрасни... Ако го нема Светиот Дух, се е джаве. Е. От Оти духо живува, Словото убива. Духът е тај що дава живот. Словото те осуде закон. Вика, дисциплината, претворена от закон, носи смърт. Затова ние живеем по благодат. От и Господ сака да ни изцеле и да ни нахране. Кой траже, ке найде. Господ никой ще има да не оставя да биеме гладни телесно. От Йон ни е дадел па задача да го чуваме телото като храм на Светия Дух. И ние го чуваме телото като храм на Светия Дух. И аз съм го препостувал. со ракията, со цигарите, со всекакви лоши работи съм го препостувал. Сега си ги стосам последиците. То войската ще премръзна, ще премръзнаме на стражите, сега болят колената. Футбол ще съм играл повредите, болят колената. Господ изцеле. Вика, Бог праща, али природа не праща. Той изрека на Астерия, сестра Астерия. Я еднъж я праша, защо ова през още ме още нема, нема, како тръгна да имам тука. Вика, брате мили, Бог праща, али природа не. А простува. Така да, телото, колко и да го ние чуваме и да го, и да го фасадираме, да му ставаме фасада, да го правиме от 60 години да се правят на 25-30, телото пропадя. Телото цръвци ги го изява. Духът е Тай ще оживува. Духо е Тай ще оживува. Духо е Тай ще дава живот вечен. Значи, да имам среќа. Идеме кај Господ. Идеме кај Господ и тражиме Господе дај ни среќа. Господе, дај ни пари. Господе, дај ни здравие. Господи, дај да да си направим баба куќа. Господе, дай да отидам там. Не е лошо това се тражи от Господ. Не е лошо. Ама какъв е мотиво? Защо се тражи това? За телесното оживание? Ке ожива телото. Ама духът е как? Телото сака да ожива, сака да отиде в кафана, да седне и да кръка, да яде, да пие. Бунар, винце. Я нека, нека ако бебе на честение, малецката, ако се роди, и изредяваме дедо и баба Дашката кажал да не частат. Кафана на даме. Що да ви кажа? На всяка маса шишиня, бунари, колко сакаш. И си викам, Господи, знаете ли шо речи? Господи, хвала ти. Хвала ти, що ме тръгна от тук. От и овия бунари луѓето се дават. Дават. Я избирам, що ќе правам. Никой не може да ми каже друг. Изборът е мой. Да имаме Господи! Да имаме Господи! Да имаме Господи! Не се чудеме защо няма. Бог сака предаденост. Господ сака предаденост. Първото нещо Господ ще сака от нас е да се предадеме на Него. Значи ние сакаме, сакаме Бог ни дава. Сакаме работа, Господ дава. Сакаме леп, Господ даде. Сакам да бидем изцелени, Господ даде. Сакаме пари, Господ даде. Парите трябва, слушай, трябва да ги молиме парите. Трябва. Не можем да купам акумулатор без пари. Нема никой да ги даде. Не можем да имаме кола без пари. Може някой ти ти е поклонен, ама и тая е купена с пари. Значи ние не е лошо да се тражда. Ама защо се тражда? Защо? И Бог знае. Ако си у негото присутство, ти ки му кажеш защо, и он ки ти отговоря. Няма да остане без отговор. Да, чекай и мало сутра. Да, чекай и мало сутра. Не. Значи Бог дава, управил момент. Е, ние тражаме Господ е милостив и дава. Господ ни дава живот вечен. Господ ни дава царство небесно. И сега Господ вика, предай се. Секой, що ке изгубе душата своя заради мене, ке ја добие. Божи спорови. А секој што ќе се чува душата за себе, и не ми е даде на мене, тя изгубе. Исусови избори. Господ Исус Христос го кажува тоа. Ако се чуваме душата само за мене и не я губам заради Него, тя изгуба. Тя отиде от пекол. Оти. Телесните страсти воюват против нас, против дух. И тие ке не отведат дека што им треба. А секој што ќе изгубе душата своја заради Исус, тя добие. За вечност. За вечност тя добие. Коя, коя привилегия има да изгубим нашата душа заради Исус, а да имаме душа и дух и ново тело на Възкресението за вечност. Човечко има, може ли да го замисля това? Можем ли да замисляме, що имаме ние? Можем ли да замислиме какви витования ни дава Господ? Витования за вечен живот ветования за, за безконечност. Да живеем стално со Него, негото присутствие. Да, предай се, вика, предай се. Там пишува, вика, вземи го кръстот свой и Следи ме. Кого ние следиме? И какво следиме? Значи Господ сака предаденост. Бог ги знае мотивите на сърцата. Другия ден вика, Господи, аз ке те следам, дека и дойдеш. Исус го гледа и му вика. Птиците вика имат гнезда, лисиците имат дува. И аз няма вика, главата дека да си станам, Защото ще трябва да да кажувам на луито за спасението, за царството, и дека ме примат там, ке спивам. Пошто Исус вика, нема главата, дека си я станам. А ти ке ме следеш човеко се върна. Идеше со мотив. ги богатио, ке те следам. Що да направим за вечен живот? Кажи. Иван вика, продай се и следи ме. Налево круг. Сака да си го зачува богатството и душата, заради Исуса, ама изгуби я. Изгуби го спасението. Предай се. Исус вика, предай се и следи ме. Не можем ние да го следиме Исус, носейки си стари навики. Не можем ние да го следиме Исус, угодувайки му на нашето тело. Угодувайки на себе. Не можем. Отики промаша. Предаденост. Второто ще го сака от нас. Господ. Е послушност. Послушност. Послушност на Словото Божие. Послушност на Господ. Един пример на непослушност цар израелски завърши край баячка. Сборам за Саул. Значи Саул беше помазан. Саул беше цар пръв на Израел. Нали, тогава израелците, Господи, дай ни цар, за да имаме кого да гледаме и кого да слушаме. Човек обично, човек е створен да биде водач и да биде воден. Или водеш или си воден? Ние сме водени от Господ Исус Христос. Нашия водач. И сега Саул беше поставен като цар. Победи през победи. И сега му поставува само един устно Господ. Не му е. Доставиш нищо живо от Амалик. Отивани са безбожнички народ нищо, ни стока, се унищи. що са болни, може би болни, може би да не, не знам. Божите пътища са чудни. Човечкото око, Сао, гледа дека стоката е обала. Първа класа. И си я взима. А Божието Слово беше унищи. Това си я взима. И знаете ли шо? И обично, кога биде пресвелчен човек за грево што го направи, секој ще траже маната кај друг. Или секој ще префрла вината, или се ваде со други. Адам се извади со Ева. Ева се извади со змията. Не секогаш гледаме некој друг е крив за нашите поставки. Така и Саул, ами народо, само ако му кажа, шо направи? Народо, обава стока, сака да му пренесе на Господ за жертва. Не Непослушност. Послушността, вика, пишува там после тази глава, послушността е по-добра цека жертва. Послушност. Ако Саул послушаше, нямаше потреба от жертва. Токи беше унищено све. Ако Саул послушаше, нямаше да има потреба от жертва. Йова вика, послушността ми е по-добра от жертвата. Ти трябваше да ме послушаш. После това втората грешка прави, ако него почека само да принесат заедно Жертва, Сам я принесе. И аз, Господи, аз ти принесувам. Трябваше да го почекаш, само му беше наредбата Божия. Колко сме ние послушни на Словото? Колко то ние го слушаме Господ, че Он избори Библията? Колко то ние се държаме до Божите спорове на Исус Христос? И сега някой каже, че по благодат сме спасени. Не сме под закона. Не ли? Да. Не ли? Да, по благодат. Ама благодатта, що е сбора умата и 5, 6 и 7. Пише но е, а? а? Вика. сака го своят ближен, а мрази го своят неприятел. Пишано е, у закона. А благодатта ни дава още, още нещо по-убаво. Люби го и својот непријател. А јас пак ви велам, люби го и својот непријател. Благодат на ако направиш прелюба да се каменуват. А јас па ви велам, вика Исус, ако само погледнеш солкото туѓа е жена и ја посакаш, грев си направил. Благодат Благодатта е построга од законот. Ако заеме да размислуваме на овај начин. Благодатта ни се дава на нас ако сме послушни, ни се дава на нас благодатта, за да не смене, за да не направи да биеме праведни. Благодатта ни се дава до в сърцето, за на надвор. Нашата праведност трябва да я надмине праведността на книжниците и на фарисеите. От Исус той го вика. Ако вашата праведност не я надмине праведността на овия, няма да влезете до царство на небесното. Чекай, фарисеите били супер. Они са пример за нас. Они са пример. Молиле, Постиле. Давале десеток. Давале десеток. Обало се полесовале. Културно. Това е праведност. Он вика, ама Исус вика, тая праведност трябва да е надминете, со тоа што ќе примате благодат во вашите е срца и ќе ве смене од унатре на надвор. От и Господ и вика на фарисеите, вие сте варосани гробови. Той е убаво што го правите. Ама немате любов за луѓето. Не извира од унатре не извира този е закон, този е дисциплина. И тази, тази дисциплина и тази закон ги водят луги от смърт. Стоете на вратата и не давате да влезат от Царството Небесно. И зато на нас ни вика, додека вашата праведност не е, надмине тази праведност, няма да влезете от Царството Небесно. Бидете такви, ама бидете и онакви. Сто благодатта от отнътре, на надо, Да издава на надо. Да издават полезни зборови, зборови за изградувание, да издава любов за луѓето любов за луѓето. Тоа е праведноста што треба да покажуваме ние. Значи, послу, колку сме послушни? Дали сме спремни да си принесеме некоја жртвичка и да речеме Господе, вој за тебе, за ово ја ќе го направи, а Господ не го тръжил тоа. Направиш нешто и си викаш ово е за Господ, а Господ не го тржал тоа. Да. Ти направиш нешто и си викаш, Боже, јас Бог го направи за тебе. И он ти рече, кой, ти рече да го правиш? У неговото присутство, он ни кажува що да правим, ако сме послушни. Колко сме ние послушни на Божия сбор? Колко слушаме, то ще го читаме. Отепише го Яков, бидете извършители на Словото, не само слушатели. За да не бидеме осудени. Отиде суд. Ама ние ки, го слушаме Словото, не? Зато сме тук. Понизност страже. Господ од нас страже понизност. Гордостта се подига, го возвеличува човека, го въздига и накрая биде струшен. Исто како дјавол. А кој се понизува, ќе биде възвишен. Тај пример ни го покажа Исус Христос. Господ. Он беше над сите. Ако некој трябваше да биде най-горд, <laughs> беше Господ Исус Христос. От, от него, преко него и за него е створено се. И он е створил това. Ама Бог ни покажа понизност. Со това, що се понизи, дойде, ойде и умре на кръст. И ги изми нозите на него за времето. Изми ги нозите на апостолите. Той е понизност. Примерно на понизност е миение на нозите на нашите браки и сестри. Не е смисъл да си миеме тук да правим ритуали, го да по понизнис. Да не се возгордојуваме. Кои сме? Шо сме? Кои сме? Преска. Така е, кога, кога е? човек кој е най-слаб, кога, кога най-слаби, тогава и е Господ е най-силен. Амин. Тоа е понизност. Кога се усекиме дека сме никой нищо и кога сме сгазени, кога сме... Е, и да почнеш да сведочиш да има сила да пееш, да славиш. Сикявам се, Еднъж Косомоника се бе ми изкарали. Е, покараме се тем. Фу! Пред 4 години колко беше то. И, и що се случило? И аз издавам обично, ако настане кавга, и аз издавам, мога да ми се моля. Затова, що ако, ако се спротиставиш от този момент, ако некој што беше збора, може една буица на зборови да излезат що после ке се каеме. И е цитата. Еден се, еден се повлече, за да се смират работа. Ода му града, молам се така и се думне на клупа и се молам. И това е един приятел, шеф е Албатрос. Горан пезата, косо. Горан. Тони. Два ги седнува човеко и седнува и почнува да ми сборе. Почнува да ми сборе Како му е тежко, како со жената нешто ово она. И аз се викам, Джеме Наджи, ваш баш сега. Джеме Наджи, баш Сега ли ме најде човек? Така си мислам, сега ли ме найде? Седам, он ми кажува проблеми и ми кажува каков Господ, Господ не може да помогне, Господ само трябва свекичка да запалиш, те жената шо ако го правя това, не ме слуша, те ово, те оно. И си викам, а сега шо? Скръшен, понижен, понизен, изпокаран, дек ке сбориш. И викам, Господе, и аз ке сборам за Тебе. И ако уника е дома война. И почнувам да му сборам за Господ. И само всеки има какво силата го допира човеко. Всеки има какво Господ работи връз него. Па и после Библия мислям дека тръжи, какво беше не секя. Не секя. Важно имаме квалитетно време со него, и му посведочи за това. Господ чу направил за мене и за нашия брак. Дека брако ми е оправен, дека нема кавги, има некогаш, ама не е то, то, дека има Завърши Завършиме работа, човека се уйде и на мене Моника ми се явува, вика, давай си дома, имаме гости. Ева, уше толкова. Ако не беше полизно, ако аз избирам сега, я избирам лично, дали да одам у полезност или ти речем, ти на тебе, но до сега се караме, я не може да ти докажем, ти сега гости си ми видал тук. Може и така да извъртам работа. Можем всеко да извъртам работа. Всеко можем да извъртам. Ама Бог ми кажува понизност, гостолюбивост. В моментите, когато си нокдаун, Роки колко пати е нокдаун на филмовите, и стана и победа накрая. Стана и победа. Ние ще е Господ у нас. Ще е Господ у нас. И тогава Бог вика, е, па аз съм силен. Аз съм силен. Само следи ме. Следи ме. Следи ме. Следи го неговия пример. Оди от понизност и ке видиме Божията сила како работи. Пожертвуваност. Да се жертвуваме. Господ, ойде на кръсто, умре, како жертва за нас. Колко я и ти умираме жертва за нашите близки. Колкото я и ти оставяме некоя наша работа, за да завършим работа на брат и сестра, кой е употреба. Не викам сега технално нещо, кой е употреба. Дали се ние жертвуваме едни за други? Дали, се, дали сме спремни да го оставяме нашето и да отидеме да го завършим другото? Колко сме ние спремни? Дали сме спремни в момента, кога, кога ќе има потреба некој, ние да рипнеме и да отидеме и да помогнеме, да се молеме или кречеме. Джеме, значи сега не може да се молим. Сега не можем да дойдам. Сега имам работа. Пожертвованост. Светските луги правят жертви едни за други. Има такви морални личности. Знам ги. Ще се спреми се да остава, за да ти помогнат. Ако викат, нема, има. Ма на три и трябва Господ. Колко сме спремни да помогнем на некой, а да оставим нашата работа? Нашата работа чека. Исус вика, сиромасите стално ги имате со вас. Мене дъжка ми имате. Нашата работа чека, имаме я. Ама ако брато и сестрата се унужда, а не ви помогнеш, одите и аз ке се молам за вас. Молите вие, благословени биете, Найдете си храна. А тук ние храната е фърляме на кучинята. Храната е пръдаме на кучията, а на брата и на сестрата, моите ние ке се молиме, Господ нека ви благослове, да ви сте чува. Чува. И тако. Идеме дали. Жертва. Светост. Господ сака от нас светост. Колко сме ние толкова светост? Знаете, що значи светост? За мен дефиниция за светост е отделеност грех. Отделеност от свет. Отделеност от нечиста. Светост е отделеност или чистота. Чистота. Самио Исаия, кога беше пресълчен, рече, Господи, тежко на мене, тежко на мене, я живеам меѓу народ со нечисти усти, шопцуват, пцуват, ще отговарят, ще тръскат глупости. Тежко на мене. Бог го допира с ожар. Нас не мора да не допре, да ни изгоре. От ако ни изгоре, ние няма да може да сборем. Сега. Нас не очистува кръвта Христова. Она не осветува. Светият Дух не осветува и не попраскува с кръвта и ние одем от светост, от чистота. От чистота. Светост е да се тръгнем от грево и да одеме по Исус пак. Па е Исус, центъра на се е Господ Исус Христос. Друго нема. Господ Исус Христос. От сето друго ни дават Гълти. Сапале го днесе чамушо. Иле, иле. Поздравите много. И сега знаят, да, вие от тази църква, Уши кога тръгна на работа, абе ти кога църква водеш ме пита. Тай Горан Ковачо. Директно праши, кажи му около църква водеш. И ами, я му кажа. И знаят сега. И, и сега за една се тръскат глупости. Значи има се да чуеш. Цувание, безобразни работи. Що ке му кажеш? провоцира, Трай. Покажи я светост. Върти го мабето за Господ. ми го мабето за Господ. Оти, ако подпаднеме под тия влияния, ойдеме. Ойдеме. Овака ние сме свети, чисти, непорочни. Си викаш, Господи, дай ми спори от Тебе. Какво да му кажем, що да му кажем? Бог ке води така да ние живеем у народ со нечистост. Живеем у народ што го вара. Живеем у народ што краде, што лажи. Какви да бидеме ние? Ако подпадеме под тие влијанија, ојдеме. конфекцията конфекцијата таму 250 жели има што да се чуе. Ама светоста се гледа. Чувствува се. И на крај Господ од нас сака побожност. Предаденост, значи предаденост послушност, полезност, жертва за другите, светост и поважност. Даваме ли го ние тоа на Господ? Поважността, дали ја даваме ние само на зборови? Да, бе, јас одам в христијанска црква, аз горен. и што прави там Там се оговараме, знаеш, кое. некој прати сестра ако погреши и ние так так так так бу бу бу. Што прави там? Ай, е, там взимам пари ние, е. ај. пари. Побожност. А вие падате свеки, бе. Ей, ние сме побожни, ние читаме Библия. Ти знаеш, аз сега ти из... изрешетам со стихови. Не е то побожност. То е празна побожност. То е религия. То е обичен начин да си изпереме нашите души и грео, и совестта да си изпереме. Ако почнем ние така, ние се переме совестта. Како вие ще се перят совестта, сега ще правят църкви Галаздите на конфекциите правят църкви и ке бият прогласени за светци. Свети Лонгуров. Свети Богдев. Страшно, смешно, ама страшна работа. Трябва да ги кажем дека тоа не е тоа, дека тоа е глупа помощност. Дека тоа, е, е суетна помощност, дека тоа е помощност за да си ги сперат совеста. Чиста помощност, коя е? По Яков е пишел. Да чиста побожност е да се гледат вдовиците и сираците и да се чуваме чисти от свето. То е побожността. Ние колко сакаме да биме религиозни и да се облечуваме религиозно, ако ги няма делата на побожността, да пребивнуваме сираци и вдовици, да не очиствуваме светските работи. Светските работи кои са? Пиене, пушение, оговорание, лъжание, крадение, газение на луѓето, шиканирание, цулание. И ние, ние в помощните, ако ги потребуваме тия работи, се лажиме самите себе. Чиста помощност е да се следе пример на Исус. Вистинският християнин го следе примерно на Исус. Вестинската побожност я добиваме при Исус, ако сме у Неговото присутство. А я мислям тека. Сакаме ли да бидем у Неговото присутство? Да да бидем правите го то. И ќе бидеме спасени. Оти ако не го правиме тоа, ќе умреме. Ако бидеме со него, ќе живееме. Изборот е наш. Јас сакам да живеам. И вие сакате да живеем. Да живеем тоа. Да го следиме примерот на Исус. Ки имаме маки и неволи, ки имаме калки, ки имаме болести, ки имаме... Ама Бог се толки ки ни го... Ки ни помогне да го минеме тоа. Полесно е со Него, отколку без Него. Посилен е тај у нас, от огощеността им надва. Така да, ние сме победници. Нема нещо, що нема да може да победеме. Така да дойдем от тази побожност и да го следваме пример на Исус. Благослов. Благослов. На Тебе. Слава Господи.